Patxika egunon lenik. Bai, egunon. Iru emazte, emaztek kantaturik, horatu eh, nahi dituzu ezuek, eh? kantari horiek, kantari izan zirenak, baina gaur egun oraindik Euskal Herrian presentzia handia ukan dutenak. Bai, nik egan ezake orokorki, eh? iru eri, ez baita ezpada bat uh, baino gehiago, eh? Eta mm, aspalditik, guai eh, lau gira, hori eh, antolatzen duguna. Eta aspalditik eh, gogoa bagin nuen, zerbait behar zela egin, emazti horiek ranezake berriz argitan emaiteko. Eta txemaiten dugu gara jartan, zugarriko tokia izan dute, izan dute beren tokia egin, eta emazte guti zen kantuz taulen gainean, eta Eh, gaur egun ebe ez dira entzuten, gizonak entzunen dituzu, baina uh, adibidez, eman endu simple simplea oartzen gira, lurdez eta lete, jena ramartiak, anisa izan dira, eta ikusten dugu, frangotan, uh, letek egina ditu itzak eta lurdezek egina ditu aireak. Mhm. Gaur egun, lete entzunen duzu, hain izan aldiz eta lurdez erdaitzuten. Mm -hmm. Bai, importantea iduritzen zaizue garai hartako kantari emanzte horiek gainera eh, indar berezia izan dute ez bakarrik bozaren bidez, baina haien presentziaren bidez eta egin duten ibilbidearen bidez, gaur egun oraindik eh, transmititzea eta haiek egin dutena pasaraztea. Hori da. Hori da. Nahi uh, eh, dinena garai hartako Gara jartan nahi bat duzu mila biatxe eta eta Hor sortu zen ere kantu, kanta giltza berria, hortan lotzen dugu ere. Berden boran izugarriko errepresioa zen, bezaldean, Franko den garaia zen. Badakigu kanta, kantuak zer eragin ukan duen, bezaldean ere. Uh, ez zen haizu uh, eskuaraz mintzatz, apa, kantatzia eta behar zuten aldiolo erran zer kantatzen zuten eta han, gara jartan uh, hanko jendearen txat, izugarriko uh, efetu bat izan zen. Eta hor ziren hori, hiru emazioiek berden boran, hor hor uh, izan dira, eta hor nik erraiten dut, uh, aizan direla militante bezala. Mm -hmm. eskuara, izkuntza, eskuara, kultura, Uh, orduko gara jartako problemak eta keskat, uh, sozial mailan, hori denak, eh, aipatzen dituzte, eh, aipatu dituzte beren eh, kantuetan. Emazte izanik gainera gizonen itzalean. Hori da, apa, Gaur egun, ba? <laughs> Behar bada garaian, bo, hor, agertzen zire, ma ba, gaur, egun, uh, dugu, peska bat izaldia direla, egin duten lanaren arabera. Mm. Beraz, lauak elkartu zizte, eta erabaki duzue eh, omenalditxo, kantaldi omenalditxo bat eh, eskaintzea, eta zer izanen da? Ordean, nahi bat duzu, eh, ni, ni naiz, eh? plantatu girelaik, nola, zer? Ez dugu hain ez bilatu, eh? gauzak etorri dira, bo, ura, iturritik bezal bezala, eh? Ordeon lehenik emazioiek nahi ditugu aipatu, izanen dira banan-banan aipatuak, Entzunen da, beren boza, zenta gaur egun anitzek ez dakite, nola kantatzen zuten eta zer kantatzen zuten. Eta gero, ondoan eman ditugu gaurko kantariak. Mm -hmm. Ondo, lurdez hiri dako, uh, maialen alparro kantatuko ditu hiru kantu uh, lurdezenak. Maite dirinen dako maider berasiagarrek, eta... Ez ditzuren dako, biztan da, galdatu dugu bere irubari, naia hoblezi. Mhm. Eta gero, aldi oro, kantu, emazteren kantuen ondotik, kantu bat hautatu dugu, publiko guziak ere, kanta dezan. Mhm. Zuk ez duzu kantatuko, zenta kantaria zira. <laughs> e, Nire naiz kantari bezala, hor gara gertatu da hola, bon, Antenez, eh, izan egin den bideaz, baina ez dut segitu kanta gintzen, hori da. Baina, bon, uh, berbatak antu bat uh, maia bikain. Beraz, uh, iru, kantari ezberdina eta belaunaldi ezberdinak iru emazte horien inguruan. Hori da. Hmm. Hori da, Hase maiten dugu uh, dako ere, etxempu eh, edera da. Eta pentsatzen dugu uh, zerbait indar berri ekarriko duela emarki horiek uh, oratuak izaiteko. Mhm. Egia da orain eh, zitsuren inguruan ere badela beraz dokumental bat pasatzen ari dena, maite dirin ez da inaspaldi joan dela ere beraz oraindik oroitzen gira hartaz, hala ere emazte horiek pizu berezia dute gaur egun ere Euskal Herrian. Bai, bai, izan dute, Eta duten, uh, ni pixka bat uzkur euh, eta, bon, egia da, eh? ez ditzulena, hola gertatzen da, biziki ongi, eh, edera, eta entratzen dugu, bertzen dako ere, holako zerbait uh, aterako dela, giroari buruz, eh? Zukiruak ezagutu dituzu. Bai, eh, gehienik, bon, ertitzu gutiago, baina no hoitzen naiz, berarekin uh, izanik eta hola, mea gut, aldiz maite bai, zenta haren, eh, hoien, uh, uh, eta gure aurrak berden boran ikastolan eta bura sobezala, gero maiterekin uh, hartu dut hortziken ikonsgarrian, orduan ere, eta gero elgar ikusten diginuen, eh, hori. eta lourdez, beraz, eh, memento berezi bat, bizi izan dut, berarekin, uh, zazpiri bai mundatu zen mhm. Eta hor zinez, nik uh, lourdez gara mireztu nuen, bere bozestia, bere kantatzeko moldea, bere bazuen presentzia bat taula gainean, eta kantatzen zituenak, eh, li eh, ere. Ara. Ba, ezan, garai berezia zen aipatu duzu ba. frankis, frankismoaren garaian hasi zela. Hori da, bai. bai. Bon, beraz, ziraluntan uh, eh, biltxokon eginen uh, duztue, eta jende guzia gomitatua da, eta kantu zaritzeko eta entzuteko. Hori da, <laughs> hori da, gure xedia, eta helburua hori da, eta agian lortuko dugu. Mm. Gero gauza txiki bat, jartzea eh, uh, ugirik egiten dugu, na, libro, eta gero galdatuko da zerbait nahi duena zerbait eman uh, laguntza bezala. Ara. Kantu ezagunak izanen dira, ezain ezagunak denetarik? E, ara, ez dakit, guretako guk ezagutzen ditugu, baina ez dakit, jortu hori da, problema, eh? ez dakit. Iko, iko. Mm gure garaikoak bai, baina gaztek hegur naiz ez mhm. Ala ere, gero beraz, denek elgarrekin kantatzeko aipatu duzu izanen dela ere. Bai, bai, bai, bai, kantu batzu eh, bana, hor bai, eh, publikoak esagutzen duen eh, kantu bat izanen da, hori hego. Beraz, gomitatuko dugu jendea aratur biltzera. <laughs> Bai, bezu gira, ez dela izanen, baina no, iko heiko. Bo, bada plaza txipi bat ondoan, mestena luztatuko duzu, e plazara. <laughs> Ara. Mila esker patxika, bai. eta ondotik ikusko dugu ze hoi hartzun kanduen, eta bai. ze segira ukanen duen historiunek, abiatu berri den aventura Hori da, gu biziki ikonten gira, zenta uh, gure amentsa, askenean, uh, eh, bururatzen ari da. Mhm. Mila esker. <laughs>